بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. إذا السماء انفطرت Mbingu itapochanika وإذا الكواكب انتثرت na nyota zitapotawanyika وإذا البحار فجرت na bahari zitakapopasuliwa wa idhal quburu bu'thirat na makaburi yatapofukuliwa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat hapo kila nafsi itajua ilichotanguliza na ilichobakisha nyuma ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim ewe mwanadamu nini kilichokughuri ukamwacha Mola wako mlezi mtukufu alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak aliyekuumba akakuweka sawa akakunyosha fi ayi suratin ma sha'a rakkabak katika sura yoyote aliyoipenda akakujenga kalla bal tukadhibuna biddin sivyo hivyo bali nyinyi mnaikanusha siku ya malipo wa inna alaykum lahafidhin na hakika bila shaka wapo walinzi juu yenu kiraman katibin waandishi wenye heshima ya'lamuna ma taf'alun wanayajua mnayoyatenda إن الأبرار لفي نعيم hakika wema bila shaka watakuwa katika neema وإن الفجار لفي جحيم na hakika waovu bila shaka watakuwa motoni يصلونها يوم الدين wataingia humo siku ya malipo وما هم عنها بغائبين na hawatoacha kuwamo humo wama adraka ma yawmuddin na nini kitakacho siku ya malipo ni siku gani thumma ma adraka ma yawmuddin tena nini kitakacho siku ya malipo ni siku gani يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله siku ambayo nafsi haitakuwa na madaraka yoyote juu ya nafsi na amri yote siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu tu الله أكبر الله أكبر la ilaha illa Allah. Suratul Infitar imeteremka maka Sura hii imeeleza baadhi ya vitisho vya saa ya kiyama kwa njia ya kutangaza kuwa hakika litatokea jambo katika siku ambayo kila mtu atajua nini aliyolitanguliza na nini aliyoliakhirisha. Tena aya zikaingia kumhadharisha mwanadamu aliyedanganyika na Mola wake mlezi aliyemuumba akamweka sawa, akamjenga kwa namna ya pekee na kwa umbo bora kabisa. Inathibitisha sura kuwa huyo mtu anaikadhibisha siku ya malipo na inatilia mkazo kuwepo malaika juu yake, walinzi mahshum, waandishi. Na ikamalizia kusema kuwa watu wema watapata neema na wapotovu hawatapata ila jahannam watakayoiingia siku ya kiyama siku ambayo nafsi haitoweza kuimilikia nafsi nyingine chochote na amri yote itakuwa ni ya Mwenyezi Mungu tu Itakapopasuka mbingu na nyota zitakapopukutika na kutawanyika na bahari zikafurika na kuingiliana kwa kuondoka vizuizi baina yao na makaburi yakafunuliwa na wakatoka maiti waliokuwamo hapo basi kila nafsi itajua nini kheri au shari iliyotanguliza na iliyochelewesha. Ewe mwanadamu, kitu gani kilichokuhadaa wewe na Mola wako mlezi mtukufu hata ukafanya jeuri ya kwenda kumwasi? Ni dhahiri kuwa Said Abdallah bin Ali bin Nasir aliyetunga utenzi wa Kiswahili maarufu itwao Al-Inkishafu aliwaza ya hii alipotunga ubeti huu. Moyo wangu nini huzundikani? Likukurielo hela ni nini? Hunelezi na mikalibaini. Liwapo na sura nisikataye. Mungu wako huyo ndiye aliyekuumba nawe hukuwa chochote. Akakuumba na viungo vya kukuletea manufaa, akakufanya umenyoka kwa umbo sawasawa sawa akakujenga na akakuleta katika sura yoyote aliyoitaka. Hammwachi bali nyinyi mnakadhibisha malipo ya siku ya kiyama. Na hakika wapo juu yenu malaika walinzi ambao ni waheshimiwa kwetu. Wanasajili vitendo vyenu vyote vitendavyo vya kheri na shari. Hakika wale walioni ni wakweli katika imani yao wapo katika neema kubwa. Na hakika walioiacha amri ya Mwenyezi Mungu bila shaka watakuwa katika moto na uunguza, wataingia humo siku ya malipo. Na wala hawatotoka katika jehanamu. Na nini kitakujuvya, ni nini hiyo siku ya malipo, na mambo yake yamepindukia ujuzi wako na fikra zako. Tena ni nini kitakachokujuvya? Ni nini hiyo siku ya malipo kwa vitisho vyake na shida zake? Siku ambayo nafsi haitakuwa na mamlaka yoyote juu ya nafsi ya kuifaa au kuidhuru. Na amri yote siku hiyo itakuwa ni ya Mwenyezi Mungu peke yake.